İndi başlayalım. Deməli, necə olur ki, uşaqlar, biz qurban kəsməyə başlamışıq. Yəni, biz bunu haradan götürmüşük ki, qurban kəsirik. Aydındır. Bunu çox uşaqlar bilmirlər. Heç bu dəqiqə gedib 11-ci sinifdə, 10-cu sinifdə, 8-ci sinifdə oxuyan uşaqlardan soruşsaq ki, biz niyə qurban kəsirik? Hmm, bizə kim deyib qurban kəsək və qurban bizə haradan gəlib çıxıb ki, biz qurban kəsməliyik və nə üçün Allah yolunda qurban kəsməliyik? Nəinki uşaqların çoxusu, hətta müəllimlərin bir çoxu da sizə cavab verməkdə çətinlik çəkərlər. Çox çətin həqiqətən də bilmirlər çoxsu. Amma inşallah indi biz biləcəyik ki, biz niyə qurban kəsirik. Əgər sakitcə və diqqətlə dinləyə bilsək. Deməli, birinci bu qurban kəsmək əmri deməli peyğəmbər və mərhəmətli bir ata olan Həzrət İbrahim əleyhissalama verilmişdi. Aydındır? Bir gün İbrahim əleyhissalam gecə yatanda yuxuda görür ki, Allah təala ona deyir ki, oğlumu qurban kəsməlisən, İsmaili. Deməli, Allah Taala onu imtahan eləmək üçün edir. Çünki Allah Taala İbrahim peyğəmbərə bir oğlan övladı vermişdi və İbrahim peyğəmbər öz övladını çox sevirdi. Lakin Allah Taala onu imtahana çəkmək üçün ki, görüm o da yəni İbrahim peyğəmbər öz övladını necə sevir? Daha çox kimi sevir? Allahı sevir yoxsa öz övladını? Aydındır? Çünki onu Allah yaratmışdı və onun övladını ona Allah hədiyyə vermişdi. Və sizin də Allah yaradıb, sizin atanıza sizə Allah hədiyyə verib. Və İbrahim Peyğəmbər yuxuda görür ki, deməli, deməli, İsmail Peyğəmbəri qurban kəsir. Deməli, bu hadisə belə baş verir. İbrahim Peyğəmbərin oğlu olmurdu. Ona görə o dua edir, Allah yalvarır ki, ya Rabbi, sən mənə bir oğlan övladı ver, mən onu sənə qurban edəcəm. Və Allah Teala İbrahim peyğəmbərə İsmailə yaradanda, yəni verəndə və bir neçə ildən sonra yuxusunda görür ki, Allaha verdiyi sözü yerinə yetirmək lazımdır. Çünki İbrahim peyğəmbər yuxuda yəni aşkarda oğlu yox idi və Allah da eləmiş ki, sən mənə bir oğlan övladı ver, mən onu sənin yolunda qurban edəcəm. Başa düşdünüz? Və İbrahim peyğəmbər ona görə də bu qurbanı yerinə yetirməli idi. Ona görə də yuxuda da görür ki, oğlu qurban kəsilməlidir. Allah təala əmr edir ki, sən oğlunu qurban kəsməlisən. Və adının mənasından da Əbun Rahim, yəni gördüyü kimi çox mərhəmətli, mehriban, vəfalı, incə qəlbli bir ata idi İbrahim peyğəmbər. Öz övlad, övladını çox sevirdi. Qəlbi o dərəcədə də mərhəmətlidir ki, Allah Taala onu haqqında demişdir. Yəni Allah Taala Quran-ı Kərimdə İbrahim peyğəmbər haqqında demişdir ki: İbrahim peyğəmbər həqiqətən də çox həssas, həssas bilirsiniz nədir? Çox incə, duyğulu, hər kəsdə xoş davranan, kövrək və həyatını Allah həsr etmiş biri idi. Kövrək mərhəməti, sevgisi və şəfqəti sonsuz peyğəmbərə İsmailini qurban et deyilirdi. Yəni Allah Taala onu ə, İsmail peyğəmbərə qurban kəsməsini istəyirdi. Və, ə, İbrahim peyğəmbər yaşadığı dövrü sıxıntılarla keçirmiş, insanlara Allahın yoluna dəvət etmişdi. Demişdi ki, Allahı tək bir ilah qəbul eləyin. Çünki siz Allah yaradıb. Dua edəndə yalnız Allaha dua edin. E, kömək istəyəndə yalnız Allahdan kömək istəyin. Allahdan başqa pirlərə, bütlərə və s. inanmayın. Çünki sizi yaradan Allahdır, sizi qoruyan Allahdır. Allahdan başqa heç kim sizi qoruya bilməz. Sizin üzərinizə heç kim Allahdan başqa heç bir şey verə bilməz və sizdən heç bir şey ala bilməz. Yəni, İbrahim Peyğəmbər insanlara bunu deyirdi və bütləri, bütləri yıxmışdı. Çünki İbrahim Peyğəmbərin dövründə insanlar gedirdilər, bütlərə ibadət edirlər, bütlərə boyun əyirdilər. Deyirdilər ki, biz bu bütlərə boyun əyməklə Allaha yaxınlaşmış hesab olunuruq. Və dərs zamanı uşaqlardan belə sual verdi, büt nədir? Büt bilirsiniz nədir uşaqlar? Büt Deməli necə idi İbrahim peyğəmbərin vaxtında? O dövrün insanları o dövrün insanların içərisində, içərisində, insanların içərisində Allaha ibadət edən, sonra peyğəmbərlərə verilmiş kitabları oxuyan, Allaha yaxın olan insanlar var idi. Bu insanlar, o həmin o insanlara hörmətlə yanaşırdılar. Onlar nə deyirlərsə inanırdılar, çünki Allaha yaxın idilər ona görə. Lakin o insanlar öləndən sonra Bunlar götürdülər, dedilər ki, hə, bunlar Allaha yaxındır, öldülər, getdilər. Amma onların heykəllərini düzəldib, başladılar onlardan kömək istəməyə. Allahı unutdular. Və yəni heykəl düzəltdilər, büt düzəlt, büt ona deyirlər. Aydındır? Heykəl düzəltdilər və ona ibadət eləməyə başladılar. Və elə fikirləşdilər ki, o pirlərə, hədislərə getməklə Allaha yaxınlaşırlar. Məsələn, bizim cəmaatımızda da var. Gedirlər ətaya, nə bilim, sümü yağıya kömək istəyirlər ətaların qəbrinə gedirlər, başına fırlanırlar və s. Amma bu insanlar başa düşmür ki, hə, ata ölüb. Qəbirdə heç özünə kömək eləyə bilmir. Əgər o kömək eləyə bilsəydi ölməzdi bir, xəstələnməzdi iki, ancaq ət olmazdı, elə sümük də olardı özü üçün, sümük də yaradardı üç. Yəni o kömək eləyə bilməz. Yəni onu da Allah yaratmışdı, öldürdü, bizi də Allah yaradıb. Biz demək Allahdan istəməliyik. Aydındır? Bütlər bildiz indiləri. Yəni Allahdan başqa ibadət olunacaq varlıqlar. Ki onlara ibadət eləməyə düzgün deyil. Amma bunlar ibadət edirlər. Məsələn, qoyununu gedirdilər, bütdə kəsirdilər. Bizimkilər gedib pirdə kəsdikləri kimi. Və bununla Allaha yaxınlaşdıqlarını zənn edirdilər. Amma onlar böyük xətaya düşürdülər. Çünki ancaq Allaha qurban kəsməlisən. Çünki ancaq Allahdan istəməlisən. İbrahim peyğəmbər öz oğlunu yalnız Allaha qurban kəsmək üçün aparırdı. Lakin Allah Taala onun kəsməyinə icazə vermədi. Və İsmail peyğəmbərin boğazına bıçağını sürtmək istəyəndə Allah Taala ona bir qoç qurban hədiyyə verdi. Qoç qurban hədiyyə verəndə və ə, e, dedi ki, ya İbrahim, artıq sənin qurbanın qəbul olunub. Və oğlu azad elə, onun yerinə bu qoçu qurban kəs. Allah Taala qoçu ona verir və o qurbanı kəsir və Allah Taala onun qurbanını qəbul eləyir. Çünki artıq o İbrahim İsmaili yıxmışdı yerə, yerə və bıçaqla başını kəsirdi. Lakin o vaxtda Allah Taala Yəni, bir qoç göndərir ona, mələklər qoç gətirirlər, deyirlər bunu Allah göndərir və sən o İsmaili kəsmə, çünki sən artıq e, Allaha verdiyin sözü yerinə yetirdin, çünki İsmaili aparmışdı kəsməyə, Allaha verdiyi sözü yerinə yetirmişdi. Biz də insan olaraq Allaha verdiyimiz sözü yerinə yetirməliyik. Görürsüz, İbrahim Peyğəmbər necə böyük insan olub ki, hə? Gör, neçə əsr bundan əvvəl yaşayıb. Lakin Allah taala onun, onun haqqında bizə məlumat verib. Gör necə Allah yanında hörmətli bir insan olub İbrahim peyğəmbər. Demək biz həyatda yaşadığımız müddətcə elə bir insan olmalıyıq ki, Allah Allahın yanında hörmətli olaq. Görürsüz İbrahim peyğəmbərdən Allah qiyamətə qədər gələn insanlara bizə də xəbər çatdırıb. Görürsüz necə? Bilirsiniz niyə hörmətli olub? Çünki Allaha verdiyi sözü yerinə yetirib. Hansı sözü? Demişdi, ya Rab, mənə bir oğlan övladı ver, onu sənə qurban eləyəcəm. Allah da ona İsmail Peyğəmbəri vermişdi və o da onun qurban eləmişdi. Ona görə Allah verdiyi sözü yerinə yetirmək lazımdır. Aydındır. Məsələn, sən bir dənə sıxıntıya düşürsən, deyirsən, ya Rabbi, mənim bu işimdə mənə kömək elə. Allah sənə kömək eləyir. Sən o çətinlikdən çıxardır, sən nəzir deyirsən, lakin yerinə yetirmirsən. Və yaxud da deyirsən, ya Rabbi, sənin yolunda bir dilənsiyə pul verəcəm, mənim işimi düzəlt. Allah işimi düzəldir, sən dilənsiyə pul vermirsən. Aydındır, olmaz. Allah hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Deməli, İbrahim, bir dəqiqə, bax, maraqlı yerdir, sonra sualını verərsən. Deməli, elə bil olub ki, onun gəlişini 100 il gözləmiş, o isə atasını heç gözləmədiyi anda gəlir. Gəlir və İbrahimin yeni həvəsi həyatının nəşəsi ümidi səbəbi bir fidan olur, nəsə. Və beləliklə, yəni, bu bir görək. Mənim, bir dənə daşdı ona şeytan deyirlər. Ona nəsə şeytan deyirlər. Nə daşıdır? Mənim 200 dənə daşdı. Ha, daş. Harda? Abla, sən bir dəfə aynı Məkkədə. Bəli. Ha. Ona nəsə şeydən deyirlər. Ha. Ha, deməli hansısa belə bir sual gəldi ki, hmm, hansısa kitabda övladlarının namazı necə aşılamalısan kitabında yazılıb ki, hə? Orada. Başqa kitabda. Hə. Dərd çəkmək. Hə. Və orada biz birdən oxumuşam, yazılıb ki, Allahın bədəni yoxdur və heç bir şəkildə tətbiq etdirə bilməz. Ona deməkdir. Ha, o başqa şeydir. Onun bu mövzuya aidiyyəti yoxdur, aydındır. Yəni, o deməkdir ki, biz inanırıq ki, Allah var. Allah, e, lakin biz onu heç kimə bənzətmirik, heç nəyə bənzətmirik, heç nəyə də bənzədə bilmərik. Çünki onu nəyəsə bənzətsə, o dəqiqə xatı eləmiş olaraq, səhv eləmiş olaraq, günah qazanmış olaraq. Aydındır, heç nəyə bənzətmirik, ancaq Allah var, ərşdə oturub, Hər şeyi görür, eşidir, bilir. Sonra heç nəyə oxşatmırıq. Heç nəyə oxşatmırıq. Başqa məna vermirik. Məsələn, Allahın əlləri var. Lakin bilmirik necədir. Soruşmağa ixtiyarımız yoxdur necədir. Kim soruşarsa səhv eləyər. Soruşa bilməz. Aydındır? Necədir? O, aləmlərin Rabbi görünə böyükdür. Biz kimik ki, soruşaq Allahın əlləri necədir? Özünə yaraşan şəkildədir. Biz oxşatmırıq. Aydındır? Aydındır. Bana məsələn deyəsən deyir ki, Allahın əllərindən tərdir. Olan deyir ki, Allahın əli belə dursa deyir. Hayır, sağ ol. Başqa məna vermirik. Allahın Allah haqqında heç bilmədiyimizi danışmırıq. Nə işimə qalıb? Allah sizi görür, eşidir, tanıyır. Təsəvvür edirsiniz, bu qədər insanlar var yer üzərində. Milyardlarla, trilyonlarla, dünyalar var, ulduzlar var, aylar, günəşlər var. Yəni günəş var, ay var. Bu qədər Hər şeyi yaradan Allah gör özü nə qədər böyükdür, əzəmətlidir. Hə? Yox, çox da şeydir, özümdən danışdım, maraqlıdana görə. Yəni, çox da şey yoxdur. Hələ indi oxuyacam özüm, belə də. Hə, suallarınızı etmə. Sual verilmə. Hər sağdara verəcəm. Hə? Sağdara. Qoy biraz da danışım, biliyiniz olsun ki, samsal da belə, də yaxşı. Deməli, Deməli, nə oldu? Yəni, e, ata oğluna deyir ki, ya oğlum, İbrahim, yuxuda gördüm ki, səni qurban etmək istəyirəm. Nə fikirləşirsən bu barədə? İsmailə dedi. İsmail vəziyyəti anlayır. Atasının riqqətli üzünə baxır. Onu acıyaraq təsəlli edir. Deyir, atacan, qəti çəkinmə. Haqqın buyurduğunu yerinə yetirməkdə qətiyyən tərəddüd etmə. Yəni Allah sənə nə deyibsə onu yerinə yetir. Təsavvür etsən, gəl oğluna deyir ki, ey oğlum, bəs ə, sən yuxuda gördüm ki, qurban kəsirəm, sən kəsməliyəm başımı. Oğul atıya demir, ey ata, rədd ol, get buradan, sən nə danışırsan? Necə yəni kəsirəm başımı? <laughs> Mən də sənin başını kəsirəm. Hələ söz demir, deyir ki, atacan, deyir ki, Allah sənə necə deyibsə, elə et. Görürsən? Və Allahın buyruğunu yerinə yetir. Tərəddüd etmə atasına deyir. Çünki oğlu da inanırdı Allaha, İsmail də inanırdı. Və təslim ol Allaha. Sənə Allah tərəfindən nə əmr edilirsə onu yerinə yetir. İnşallah mənim də səbirli, dözümlü olduğumu görəcəksən. Beləliklə İbra İsmail peyğəmbər deməli Allahın dediyini yerinə yetirmək üçün İbrahim peyğəmbərə deyir ki, başımı kəsə bilərsən. Sünksani feli namazı. Və beləliklə, yəni o kəsmə hadisəsini danışdıq. Lakin bıçaq kəsmir. Bıçaq kəsmir İsmailin başını. Yeah. Allah təala deyir ki, ey İbrahim, sən yoxuna sadiq qaldın. Lazım olanı etdin. Vəzifəni yerinə yetirdin. Yəni artıq yıxmısan İsmail oğlunu yerə başını kəsirsən. Aydındır? Vəzifəni yerinə yetirdin. Allah da İsmailin yerinə qurban edəsən deyə bir qoyunu göndərdi. Biz bu şəkildə mükafatlandırırıq yaxşıları. Yəni Allah deyir ki, biz İsmail peyğəmbərin kəsilməsinə icazə vermədik. Çünki İbrahim peyğəmbəri sınıyırdıq, imtahana çəkirdik. Ona görə ona bir qoyun, qoç qoyunu qurban elədik. Yəni uşaqlar, burada məqsəd budur ki, yəni bu ondan sonra qalıb müsəlmanlara adət. Yəni ta ki qiyamata qədər müsəlman peyğəmbərin, İbrahim peyğəmbərin sünnəti olaraq biz həmişə hər il imkanımız çatan qədər Allah yolunda qurban kəsməliyik və inşallah kəsəcəyik ömrümüzün axırına qədər. Aydındır? Bəli. Sonra qurbanlıq haqqında çoxdur burada, yəni. Hə. Yox, çəmirəm, heç nə çəmirəm. Sadəcə indi deməli mən bu qədər. Mən istəyirəm siz suallar verəsiniz, mən də cavablar verəm. Biraz siz sual verəcəksiniz, sonra mən cavab verəcəm, bilmədiyiniz. Sonra mən sizə sual verəcəm. Siz mənə cavab verəsiniz inşallah. Mən sənə sual verirəm bir tərəf. Mən sənə sual verirəm. Hə, Dünyada ən böyük heyvan hansıdır? Suda yaşayan ən böyük balıq. Yox. Bilirsiniz uşaqlar, elə sual verin ki, o sualda e, dinə aid olsun, aydındır? Dinə aid olsun. Yəni, sən verdiyin sual, sən verdiyin sual, deməli, yox, Sənin verdiyin sual hmm, heyvanlar aləminin öyrənən elmin adı nədir? Heyvanlar aləminin öyrənən elmin adı nədir? Zoologiya. İnşallah keçəcəksin zoologiya dərsi. Hələ keçmirsən zoologiya dərsi. Zoologiya dərsində o suallara cavab tapacaqsan. O heyvanlar aləminə aid bir elm ki, ən böyük heyvan hansıdır, hə? Sual nəylədir də? Dedin ki, dünya, dünyada ən böyük heyvan hansıdır? Suda yaşayan. Suda yaşayan ən böyük heyvan hansıdır? Okean. Bilmirəm. Çünki mən desəm ki, Akola da. Hə. Akola yox, Alina. Bu Əmrə.